Maiatzak hogeita sortzi gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berriozari erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi berriozartar artea kulturgunean ikas, ikusgai. San Agustin kaleko arte etxea zentruko artisten lanak ikusgai dira kulturgunean. Urte honetan zehar rosaturiko lan berri hauek maiatzaren hogeita bederatzi arte egunen dira erakusgai. Eta erakusketarekin berriozarko artistek bukatutzat emango dute aurtengo kurtsoa. Lonzearen inguruko itzaldia. Gaur arratsaleko zazpiretan kulturgunean lomuzeren aplikazioaz diarduen itzali ezanen dugu entzungai mendialdea institutuko guraso elkartea kantolaturik egunez ezarretako evaluazio berrien inguruan ez tabaida luzatzea alburu dute gurasoek eta horretarako gari torre sortzeneko kidea eta amaia zubieta esteila sindikatukoa ibiliko dira izlari eta moderatzaile gisa. autoeskundeen eskundeen balorazioa. Udal, laute eskundeetan lorturiko emaitzak ausunartu asmoz, berriozarko ea txibilduk, bilkura deitu du gaurko haratxeldeko zazpietan kulturgunean. eta haua listuaz beteko zailgulakoan gertu dugu pintxoaren estean. Pintxoen astea astearekin berriozarko tabernariak lan eta lan ezanen ditugu asteburuan beren kreazio oberenak aterako dituzte sukaldetik berriozartarrek jan eta gustuz gozatzeko. Hortengoan pintxo astearen irugarren edizioa izanik amala tabernek parte hartuko dute horietan bi euro terdiren truke pintxoarekin bat krian garagardoa, mosto, marianiko edota sagarra edaterik izanen dugula. bihar arrostiralarekin hasita ekainaren zazpi arte luzatuko da. Astea, pintxo jale guztien artean gainera, pentsio osoan asteburuko egonaldia zuzketatuko da alfaroko bodega batean. Eskalada titulo berri bat eskuratu du Andrea Degoinik. Berrio zarko Andrea Degoñi eskalatzeleak berrio planoko rokodromoan ospaturiko Nafarrako kirol jokoen eskalada txapelketan podiumera igotzea lortu zuen berriz ere. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain serdio gaurko iragarpenak garazi. Goizean eguzkitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, goiodei batzuekin arratsaletik aurrera goiodeiak ugaritu eta bero udiak ere garatuko dira. Iparraleko aize biliko da gaur eta xabi temperaturi daukionean gutxi edo nahikoa igoko dira. mugitzen da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gilago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, FMko eun puntu zortzean edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música